ko lang ang aking Bible. Okay, kunin nyo muna mga Bibles ninyo sakaling may Bible kayo dyan o kaya cellphone, buksan sa Genesis chapter 6. Okay, ba't nandiyo dyan sa line of argument? Ano yung i-reveal agad dyan? I-reveal mo lahat eh. Yan. <laughs> Ah, pintutin ko na lang to? Ah. Okay, sige. Thank you, Beth. Okay, um, dito tayo ngayon sa Genesis chapter 6. Okay? Napakarami pang dapat talakayin sana sa Genesis chapter 5 pero wala na akong time. At baka mainip kayo kapag papatagalin ko yon Parang yung ginawa natin noon sa Matthew chapter 5. Hindi na tayo nakaalis ng Matthew chapter 5. Okay? Pero dito na tayo ngayon sa Genesis chapter 6. Okay? Now, gusto ninyo ng pampasakit na ulo na pag-aaral, now, sa sandaling ito, bigyan nyo lang ako ng time ano, sa pag-explain, pagpapaliwanag, ano na ba ako dito? Sa 10.29 ako dito ngayon sa orasan ng aking uh, laptop. Okay ha? So gusto ko lang maging matyaga kayo dito kasi itong Genesis chapter 6 ay isa sa pinaka difficult passages sa scripture sa Bible. Isa, katatagpuan ito ng isa sa pinakamahirap na mga talata na ipaliwanag sa Biblia, sa pahina ng Biblia o sa buong Biblia. Maraming mga theologians ang nag hindi naman nag-aaway-away, disagreement, healthy disagreement na tinatawag yon para medyo banal yung dating. May mga healthy disagreements sa pagitan ng mga theologians at komentarista ng Biblia sa pagpapaliwanag ng issue o ng controversial topic sa Genesis chapter 6 na mamaya ay babanggitin ko, okay? Pero yun nga, uh, gusto kong uh, sa mga sandaling ito ay maging bukas ang ating isipan sa chapter na ito. Okay? So bago natin simulan, sermon prayer muna tayo. Thus says the Lord, Heaven is my throne and the earth is my footstool. What is the house that you would build for me? And what is the place of my rest? Sabi yan ng Panginoon. Then ito yung kanyang sagot. All these things my hand has made, and so all these things came to be, ang heaven and earth, declares the Lord. But this is the one to whom I will look He who is humble and contrite in spirit and trembles at my word. Basahin natin sa Tagalog. Ganito ang sabi ng Panginoon, Ang langit ay aking trono at ang lupa ay aking tuntungan. Grabing theology. Ano ang bahay na inyong itatayo para sa akin? At ano ang dako na aking pahingahan? Sagot ng Panginoon, sapagkat lahat ng mga bagay na ito ay nilikha ng aking kamay, kaya't nangyari ang lahat ng mga bagay na ito, ang langit at lupa, the universe. Ngunit ito sa universe, no? Ngunit ito ang taong aking titingnan, siya na mapagpakumbaba at may nagsisising diwa at nanginginig sa aking salita. O Panginoon, nawa po, ganyan po yung aming maging attitude sa oras o sandaling ito sa harapan ng iyong salita, sa iyong hapagkainan. Amen. Okay. Okay, Genesis chapter 6 tayo. Introduction to a problematic text. Okay? Meron kasing problematic text or topic dito sa Genesis chapter 6. At bilang overview, no? Overview tayo ngayon, wala tayo sa sermon ngayon. Uh, maganda yung nag-overview din tayo kasi ito yung pagkakataon ko sa inyo para kahit paano magturo ng theology o biblical theology. So more on lecture type tayo dito. So hindi lang tayo naka-sermon mode, uh, binago ko yung approach para hindi tayo kumbaga eh, sa sa type ng pagkain eh glow foods. Alam niyo yun? Natandaan niyo sa elementarya eh, yung glow foods. Dapat meron din tayong grow foods at ngayon ay naka-grow foods tayo nakakain ng mga karne, yung talagang kinakailangang nguyain. Yun, para pampalakas ng ating isipan at puso sa harapan ng Panginoon. Okay, gaya nga ng nasabi ko kanina, dito sa Genesis uh, chapter 6, matatagpuan natin ang isang controversial na topic na kung saan yung mga mabubuti, no, godly and conservative theologians and commentarista o preachers of the word ay mga pastor teachers ay nagkakaroon ng disagreement sapagkat merong mahirap ditong passage na dapat na na, na ina-explain o makikita. Okay? Now, hindi ko na pa, no? Uh, hindi ako magkakaroon ng overview mismo, so, gaya ng ginagawa ko sa ilang uh, nakaraang chapter. Hindi ako magkakaroon ng overview sa buong chapter 6 na ito kasi walang time. Ang gagawin ko lang, mag-focus lang sa Genesis, uh, dito sa verse 1 hanggang hanggang 4 ng Genesis chapter 6. Mag-focus na ako doon. Pero actually, ang pagpapokusan ko lang ay isang phrase no isang phrase at sa mga nag-aral sa theology katakam-takam itong phrase or topic sa buong scripture at yung phrase na yon ay kung sino yung identity ng sons of God na tinutukoy dito sa verse 2. Okay? Kasi kung babasahin natin itong Genesis chapter 1, ganito yung nangyari. At nangyari, nang magpasimula na dumami ang mga tao sa balat ng lupa, now, just a footnote lang, eh, okay, hindi ko ma-explain lahat eh. Huwag nating i-interpret yung time dito sa Genesis chapter 6 na parang panibagong time na iba sa time ng chapter 5. No, merong connection sa chapter 5 and 6 na na time period, okay? ah, hindi ko na ma-explain yan kasi pag in-explain ko pa hahaba pang explanation ko, mawawala ako sa gusto ko lang sabihin na issue na gusto kong malaman ninyo. And then sa panahon daw na yon, pagdating dito sa verse 2, na, na eto, na, nawala tuloy ako kanina eh. At nangyari nang magpasimula ng dumami ang mga tao sa balat ng lupa at magkaanak ng mga babae, na nakita ng mga anak ng Diyos na magaganda ang mga anak na babae ng mga tao at sila'y nang, nangagsikuha ng kanya-kanyang asawa sa lahat ng kanilang pinili. Huwag ko nang basahin ang verse 3 kasi hindi ko siya explain. Pero pagdating sa verse 4, ang mga higante, now maganda itong topic para kay Lois kasi si Lois mahilig sa mga istoryahe rin eh, okay? At ang mga higante ay nasa lupa ng mga araw na yaon at pagkatapos din naman na makasiping ang mga anak ng Diyos sa mga anak ng mababae ng tao at magkaanak sila sa kanila. Malalim kasi itong Tagalog no? Ang mga ito rin ang naging makapangyarihan ng unang panahon ng mga lalaking bantog. Or sa King James Version, uh, the same became mighty men which were of old, men of renown. Okay, now, hindi ko explain ng verse by verse yung binasa kong yun. Wala akong time. Magpo-focus lang ako doon sa controversial na topic kung sino yung identity ng sons of God na tinutukoy. Now, bakit natin yan pinag-uusapan dito? Kasi nagkaroon ng baha which magiging topic natin, God willing, sa mga susunod na linggo, nagkaroon ng baha, dumating yung baha sapagkat merong mga nakialam na identity na ayon sa record ni Moises sa kanyang pagkakagamit na kataga, ang kanyang ginamit na phrase o kataga sa identity ng mga taong yon ay tinatawag na sons of God. Okay? Now, uh, kinakailangan kong sundan yung aking mga notes dito para hindi ako maligaw kasi kung ako'y gagamit ng ng sarili kong memorya, mapupunta tayo sa iba't ibang topic. Okay? Now, so, So gusto kong sit back and relax lang kayo dyan, okay? Para madali ako kasi konti lang yung time ko. Okay. Okay, itong Genesis chapter 6 verse 1 to 4 nga ay isa sa mga controversial passage. Okay ha? Mahirap dito. So yung mga mabubuti nating theologians at komentarista ng Biblia, meron silang disagreement, healthy disagreement. And so yung magiging view ko na ipapaliwanag dito mamaya ay hindi view na pinanghahawakan ng lahat ng theologians, mabubuting theologians at komentarista ng Biblia. Okay, mamaya babanggitin ko yung mga pangalan nila. Ito, eh, ito na, okay, para hindi na ako tumagal ang view na mamaya kong sasabihin dito kung sino yung identity ng sons of God dito I actually hindi view, okay no? Yung view ko, ulitin ko lang ha para marinig, yung view ko ay hindi view ng mga sumusunod na taong ito. Okay? First of all, of course, si John Calvin. Okay? Kapag binasa niyo yung kanyang commentary dito sa chapter 6 ng Genesis, hindi niya view yung view ko. Okay? Ano ba yung view ko mamaya? Okay, sabihin ko na nga, meron kasing tatlong views Okay, major views dito sa Genesis chapter 6 verse 1 to 4. Sa pag interpret kung sino yung sons of God. Okay? So kung may tatlong views, iba-iba yun. Hindi pwedeng sabihin na si first view ay second view at si second view ay first view o third view. Hindi. Pero may tatlong views noon pa man, na panahon pa lang ni John Calvin, ay views na eh. At yung tatlong views na yon ay usually binabansagan sa ganitong mga kataga. Setite, angelic view, royal view, and angelic view. Okay? Now, yung view ko ay, ulitin ko, hindi view ni John Calvin, hindi view ni John Hill. Sorry, no, wala kasi kaming internet sa bahay. Gusto ko sanang ipaskil yung mga pagmumukha ng mga taong yan na binabanggit ko. Eh, usually, hindi ako nagbabanggit ng mga names, no, ng mga komentaristang ginagamit ko sa ating pag-aaral. Uh, kasi minsan tatagal ako kapag gagamitin ko pa yung mga names nila. Pero sa ngayon, kinakailangan kong banggitin yung pangapangalan ng mga taong ito kasi it is your right to know, na malaman na itong mga taong ito, mga komentaristang ito, mga respected na Bible uh, uh, komentarista ay uh, hindi panig sa ko. Okay? Dapat niyong malaman yon. Okay, so hindi si John Calvin, hindi siya panig sa Biyoko. Si John Hill, Baptist theologian, hindi panig sa Biyoko. Si Albert Barnes, na isang Methodist, hindi panig sa Biyoko. At yung minamahal kong komentarista na lagi kong binabasa, isang Methodist, si Adam Clark, hindi siya panig din sa Biyoko. Pambihira, paborito ko si Adam Clark. Kasi halos karamihan ng way ng pag-iisip niya, gusto ko eh. Ganon. And then, yung German scholar, scholars ng Old Testament na sina Cale and Dillich na madalas kong gamitin sa Old Testament exposition, hindi rin sila panig sa akin si JFB na mga komentarista, si Jameson, Fawcett and Brown, hindi rin sila panig sa akin. At yung matinding influensyang komentarista at preacher at pastor sa buhay ko na si Dr. Vernon McGee na naging trabaho ko sa Baguio na yung kanyang comment commentary ay tinatranslate ko, hindi siya rin panig sa akin. At si Jerry Brishers na maaaring hindi nyo to kilala na isa sa paborito ko pagdating sa spiritual warfare na, na topic, hindi rin panig sa akin. Now, ano ba kasi yung view ng mga to? Ang view ng mga to na binanggit ko mga pangalan na ito, setite view. At hindi ko pahahabain ang explanation ko dito. I just want you to know na noong ako'y nasa Bible school, ang view ko ay setite view. Okay? So, alam ko ang explanation ng setite view. Ang in other words, pag sinabing setite view, yung sons of God dito na tinutukoy ay yung lahi ni Set. Yung tinatawag ko sa inyo, madalas sa pag-aaral natin ng Genesis, yung banal na binhi. Parang kasi ganito, no? Maraming punto, pero di ko na-explain kasi tatagal ako. Pero kung paanong sa panahong ito tinatawag tayong children of God, so sa panahon din, kumbaga ni Noah o kaya ni Adan, meron din tinatawag din silang children of God or sons of God. Yung mga Kristiyano kumbaga noong time na yon, tinatawag din sa uh, katagang children of God. Kung paano tayo ngayon, tinatawag din na children of God. Kung ikaw ay mananampalataya ng Panginoong Jesus, anak ka ng Diyos rin. Kabilang ka sa pamilya ng Diyos o anak ng Diyos. So, ganon. Set type view. So, yung sons of God dito is just a kataga o termino terminology para sabihin na yung banal na binhi, yan ay mga anak ng Diyos. Okay, so yun yung isa sa major view na na pagdating dito sa identity ng sons of God kung sino sila dito sa Genesis chapter 6. Dati ko yung view, okay? At master na master ko yung view na yan sa Bible school, okay? Doon sa Baguio. And so, hindi ako bias na kontrahin yan mamaya, okay? Marami ang explanation pero hindi ko na magagawa, okay? May isa pang view na ang tawag ay royal view. Hindi siya masyadong uh, sikat na view pero usually sa mga tinatawag na liberal theologians, <laughs> ay pinangahawakan nila to. Okay, uh, pero not lahat ng liberal theologians. May isa akong kilala, ewan kung kilala ninyo to, pero minsan binigay ko yata sa inyo yung pangalan ng website. Uh, isa sa magandang website ngayon na pagkukunan ng mga magagandang materialis din, yung tinatawag na Third Millennium .org. Uh, may pagka-reform yun. Third Millennium. Uh, si yung, uh, yung karaniwang speaker doon o teacher o professor doon na si si Richard J. Plath Jr. ay humahawak sa royal view ng Genesis chapter 6. Ang ibig sabihin ng royal view, yung, yung sons of God dyan na tinutukoy, sila yung mga may mga katungkulan sa lipunan, mga prince or kings. Okay, so hindi ko na-explain yan kasi tatagal ako kapag explain ko pa yung details. Pero meron tayong scholar na naniniwala sa ganyang view. Okay. Now, yung ikatlo, angelic view. At yan yung aking view. Okay? Yan yung aking view uh, na-convince ako ng ganyang view dahilan sa mga mamaya akong sasabihin na bagay do, hindi ko explain, okay? Pero yan yung aking view, okay? At oh, buti na lang sa ganyang angelic view. Now, hindi naman dahilan sa may mga kapanig ako dito kaya lumakas ang loob ko, of course. Uh, pero, eto, yung angelic view na ito, pagdating sa Genesis chapter 6, suportado ako dito ng isang as, ah, uh, ah, pag, pagdating sa tinatawag na science and Bible na interpretation. Uh, meron akong scholar at isang komentarista rin na, na hinahangaan, si Henry uh, Morris. Yan, maasahan ko yan. Si Henry Morris and then, eh, nabanggit ko na to kay Eric and Frank. Ewan ko kung kanilang binisita rin. Yung isa na paborito kong uh, professor ng hermeneutics, ang galing sa Hebrew, at napaka napakagaling sa integration uh, sa biblical theology pero yung kanyang pinaka I think expertise ay New Testament pero professor siya ng hermeneutics. Ang pangalan niya ay Bob Otley. Sorry no, wala akong larawan kasi wala ang internet sa bahay. Pero Bob Otley ay napakaganda. Yung kanya mga komentaryo actually sa Bible ay libre nyo lang na mada-download. O so sa mga uh, may gift of teaching dito sa ating group no na inaasahan ko in the future na uh, magiging kakampi ko sa research o katulong ko sa research Frank uh, Eric sama na natin si Pastor Roman <laughs> okay Bob Utley yan type niyo lang yan Bob Utley napakaganda mga commentary mga commentary niyo sa Bible uh, an, basta ang ganda ang ganda masasabi ko scholarly ganun And then, uh, si W. Bollinger, maaaring hindi nyo to kilala, pero since dispensationalist ako, yan, kilala ko yan, paborito kong ano yan, napakarami mga uh, views niyan minsan sa scripture or eschatology, lalo tigit pagdating sa Antichrist na paborito ko ganun. And then, yung study, yung, yung uh, paborito kong study Bible, yung NIV study Bible, pwede rin kayo matulungan doon neutral siya. And then, bandang kolego, natutuwa ako na mapakinggan at natutuwa ako nakakampi ko siya. Alam niyo kung sino? John F. MacArthur. Yun. Si John MacArthur, pagdating sa kanyang exposition dito sa Genesis chapter 6, i-download nyo yung kanyang audio. Hindi ko hindi ko gagamitin na explanation yung mga uh, explanation ni MacArthur sa kanyang uh, basta exposition dito sa Genesis chapter 6 kasi wala akong time noon uh, saka hindi siya yung aking punto sa, sa pagkakataong ito, pero in-explain ni John MacArthur yung mga major views o yung ma- ah, major views, yung, yung, yung major arguments kung bakit merong sense yung angelic view bilang interpretation kung sino yung identity ng sons of God dito sa Genesis chapter 6. Again, wala akong time. Pero i-download ninyo John MacArthur, gty.org, punta kayo dun dun sa Genesis and then uh, maganda yung kanyang explanation. Although, meron siya mga explanation doon na hindi yun yung way ng o para ng explanation ko. In other words, parang disagree ako. Pero overall, sa kanyang angelic view, panig ako. No? So, you know naman, si John MacArthur yung siyang tinuturing nating Captain America eh, ng evangelical. <laughs> And so, Ah, pagdating sa frontliner, uh, pang ano natin yan. Although, kilala niyo ako, no? Madalas ako magdisagree din kay John MacArthur sa minsan super, minsan na conservative na uh, point of view niya. Pero pagdating sa gospel, purity of gospel and Bible, uh, maasahan talaga natin si John MacArthur sa authority ng scripture na tinatawag. So dyan ako humahanga sa kanya. Lalo, tigit sa example ng expository preaching. Ayun, ganun. Pero yun, kapanig ko dito si John MacArthur. Okay ha? Kapanig ko dito si John MacArthur. I think uh, way back year 2000 yung kanyang message. Ewan ko kung nagbago siya ng kanyang view. Okay? Pero sa kanyang uh, audio message nung year 2000 ay napaka-strong ng kanyang stand dito sa angelic view. Okay, tuloy ako. So yan yung mga taong supported sa akin akin at yung mga taong disagree naman sa akin. Yung aking paborito na komentarista, si Adam Clark at saka si John Calvin, oh man, disagree sila sa akin. Sila ay setite view. Yung mga yon. John Calvin, setite view yan. Okay, tuloy ako, ta lumalakad ang oras. And then, now, eto pala. Pagdating dito, sa ating pag-aaral dito, gusto ko lang sabihin to, no, meron akong limited explanation. Okay? Hindi ko magagawang i-explain ito, lalo tigit sa may background sa atin sa Bible School, sa paraan na siguro gusto ninyo. Pero gusto ko lang sabihin sa inyo na limited yung aking explanation, una sa lahat sa punto ng interlink ng Genesis chapters 3 uh, ah, to 6. Meron kasing dapat interlink yan, i explain yung Genesis chapter 6, hindi lamang hanggang chapter chapter 4 and 5 nagginagawa ng mga satellite view, kundi dapat i-explain yung Genesis chapter 6 sa reality o scenario na meron sa Genesis chapter 3 na merong demonyo na nagpapakita. Okay? O merong ahas. Actually, ang pinaka mas magandang sabihin, ahas. Hindi muna satanas o kaya demonyo. Okay? And then, uh, hindi ko rin ma-explain dito sa Genesis chapter 6 verse 1 to 4 yung reference or source ni Moises. Nung, eto no, nung binanggit ni Moises yung sons of God, anong source, anong reference yung kanyang pinagkunan? Merong isang komentarista na banggit ko kanina sa Henry Morris yung kanyang view, maaring yung reference o source ni Moises sa pagsusulat ng Genesis chapter 6 ay maaring maraming subverbal o yung tinatawag na uh, nakalimutan ko yung ano, yung uh, verbal tradition na nagmula pa kay Adan and then na-preserve hanggang sa panahon ni Noah. Okay? Uh, eh, basta ganun, basta ganun. Hindi ko na-explain na haba pa ako. Ganyan. Uh, uh, Ah, mayroon mas, mas sumasagi sa mind ko. Napakaraming bagay kasi dito. Nung nagsulat kasi si Moises, no, sabihin ko lang no, para matigil tong ano, sa mind ko. Nung nagsulat si Moises, huwag ninyong isipin na laging direct revelation yung nangyayari sa kanyang pagsulat. Na I mean, kumbaga si Yahweh lagi naririnig niya nagsasalita tapos sinusulat niya yun. Kumbaga sekretaryang dating. Hindi. Meron din siyang research na ginawa sa pagsusulat ng Pentateuch. Genesis, Numbers, Numbers, Exodus, Leviticus, Deuteronomy. Hindi lahat is sa mode ng direct revelation. Merong research. And remember, noong panahong yon, si Moises ay aral sa University ng Egypt. Okay? At ang Egypt noong, noong panahong yun, kumbaga sa panahon natin ngayon, yan yung Cambridge. Yan yung Yale University. Yan yung Oxford. Okay? At marami pang mga ibang pang mga universities na binanggit ko sa inyo nung nakaraan nakilala sa panahon natin ngayon pagdating sa research and uh, knowledge. Okay? And so, aral si Moises na, na tao, hindi siya basta-basta na nalingkod ng Diyos. Siya'y prinsipe actually. At merong advantage ng education bilang prinsipe. Okay. And then next, eh, hindi ko rin ma-explain sa inyo itong tinatawag kong Hebrew and Septuagint grammar ng the sons of God and daughters of man na sinasabi dito sa verse 2. Meron kasing tinatawag na grammatical sentencing yan sa Hebrew at saka sa Septuagint. And actually, just a footnote lang, sa Septuagint, convinced na convinced yung nag-translate ng Septuagint o yung LXX. Pag sinabing Septuagint, yan yung Greek translation ng Hebrew Bible o ng Tanakh o ng Old Testament naging Greek o translate sa Greek. At sa Greek, ginamit mismo na translation kung bibisitahin nyo yung LXX o yung Septuagint, angels. <laughs> so may bias yung mga translators na. Pero hindi ko ma-explain pa yan. Hindi ko rin ma-explain yung katagang they took them wives. Papaano, do mamaya siguro God willing, habang umaano pang oras, tumatagal ako, uh, hindi ko ma-explain kung paano na yung anghel mag-aasawa o magkakaroon ng sexual intercourse in a very detailed explanation. Wala akong time. Okay? Walang time. Pero siguro, masasagi ko yan mamaya. Nagmamadali na ako ngayon. Hindi ko rin ma-explain dito yung identity ng Nephilim na tinatawag. Pag kayo nag, nag-YouTube, i-type nyo yung Nephilim na yan, ang dami mga pagan views o kaya mga parang mga sensational views kayong matatagpuan sa YouTube. Okay? Uh, type nyo lang. Hindi, hindi lahat yun eh. Dapat inyong paniwalaan. Pero the, the, the, the term Nephilim or identity ng Nephilim, lalo na sa isang sinusundan ko na uh, mystical na na na-research yung gaya na tinatawag. Hindi ako panig doon sa mga sinasabi noon. <laughs> Pero etong Nephilim na ito, may kinalaman daw to sa, alam niyo yung tinatawag na yung, uh, oh man, wala sa mind ko, yung, yung, yung city na nalubog sa dagat. Panahon pa lang ni Plato, uh, do, itinuturi na alamat yon may kinalaman ng Nephilim doon. Uh, ano ba yun? Nakalimutan ko. Nasa dila ako, pero wag ko nang sabihin. Basta, ay baka, baka, baka alam ninyo yun, okay? Pero nabanggit ko yun sa inyo. Hindi ko rin mababanggit dito yung Book of Enoch na na-convince, na-convince ako at saka si John MacArthur na yun yung ginamit in relation sa explanation ni Pedro at sa kanini ni Jude. Ayokong banggiting Judas, no? Si Jude, remember, sa New Testament, kapatid ni Kristo. Kapatid yan ni Jesus. Si Jude. So may dalawang writer sa New Testament, baka di nyo lang alam na kapatid ni Christ. At kung magsulat is uh, kung magsulat o mag-preach, parang katulad ni Christ, mahilig sa mga metaphors, illustrations, ganun. Yun ay si Jude at saka si James. At si Jude, no? Remember, kuya niya si Jesus, Niisip ko, nagtanong ba siya kay Jesus sa, sa kanyang kuya? Kuya, paano pagdating sa mga anghel? Doon sa Genesis 6. Pero sa view ni Jude, ginamit niya na reference ang Book of Enoch at kapag ay, ay ang Book of Enoch na yan, just a matter of information, bago palang mabuhay si Kristo, meron na yan. Book of Enoch na yan. Although mayroong mga tinatawag na debate sa time period ng, ng Book of Enoch na yan. At sa Book of Enoch na yan, uh, dyan, ginamit ang tradition ng Book of Enoch na yan na tinatawag, ewan ko kung napanood ninyo na yung Noah, nung, yung gawa ng Hollywood, o yung ang bida ay si uh, Russell Crowe, ganun, something. Yun, eh, karamihan doon ng tradition ay kinuha sa Book of Enoch na may, basta, hindi ko ma-explain, hahaba ako. Pero bago pa lang mabuhay si Kristo, meron ng materialist na ganyan. Meron ng interpretation yung mga rabbis in relation sa Book of Enoch na pabor sa angelic view at hindi Setite view. Although, of course, may mga rabbis din na naniniwala na iyon ay may kinalaman sa Setite. Pero yung pinaka-major group uh, ng mga rabbis ay naniniwala sa angelic angelic view in in connection kasi sa paniniwala nila sa Book of Enoch at kinote kasi yan eh o oh, parang ginamit na reference point ni Jude at siguro pati na rin ni Pedro eh, okay sa 1 Peter chapter 3 verse 19 to 20 Jude verse 6 and then yung 2 Peter chapter 2 verse 4 to 6 okay So may ganyan. Hindi ko siya ma-explain. Wala akong time. God willing, pwede kong maisingit yan sa iba nating study. And then wala rin akong time para i-explain yung concept ng amalgamation o tinatawag na transmutation dito sa Genesis 6 na naging sikat sa pag-aaral ni Ellen G. White na isang kulto. <laughs> Ellen G. White. Eh, Ellen G. White, founder ng Seventh-day Adventist. Baka di nyo pa alam? Okay. Pero ganito kasi yan. Hindi lang naman pananaw na Ellen G. White. Eh. Sa, Helen, sa Ellen G. White, mahilig kasing uh, ano yan eh, mang, kumbaga mag, plagiarize ng idea. Ganon. Kaya ako alam yan kasi naging part ng work ko, okay? Okay, pero hindi ko ma-explain yung concept ng amalgamation o transfer, transmutation na tinatawag. Ewan ko kung alam niyo narinig niyo na yung tinatawag na philosopher's stone, yung concept ng elixir sa paghahanap ng immortality ng tao. Panahon ng Genesis 6 hanggang pababa mula sa panahon ni Cain and actually panahon pa lang ni Adan merong concept na ng ganyan meron ng concept hindi ko rin yan ma-interpret pero sa, sa, sa, sa isa sa interpretation ni John MacArthur, naniniwala siya na, na yung angelic yung purpose ng pagpakikipag-asawa ng mga ng mga ang tawag na natin ngayon fallen angels no sa mga magagandang babae sa lupa is for the purpose ng immortality para ano para muling ibalik yung yung yung uh, ta, ano ba tawag ko konsepto o yung o yung ah, tawagin ko na lang konsepto, yung konsepto ng eternal life na ibinibigay ng tree of knowledge uh, of good and evil at saka yung tree of life. Okay, hindi ko rin yan ma explain Pero part yan ng napaka-juicy na topic na noon pa lang sa Bible School, paborito ko na. Okay, uh, gusto ko lang sabihin sa inyo na ang marami kong mga, mga juicy na theological point na hindi ko ma-explain ngayon. Okay, pero part ang mga yan. At isa pa, hindi ko rin ma-explain sa inyo yung tinatawag kong one piece na silent tears you know na uh, fan ako ng anime na One Piece ano do hindi ko uh, sa ibang mga ano, ano no uh, bilang writer kasi creative writer uh, nagugustuhan ko ang One Piece do ang dami mga dede diyan ano lalaki ang dede so hindi magandang ipapanood sa mga sa mga kabataan natin but One Piece is a socio-political anime gustong gusto ko yung concept ng writer napakadaming lesson kung kung, mapap, kung, kung, kung alam niyo lang. No? So I'm a lover of anime o manga since creative writer din ako at nakikita ko na yung writer ng, kalimutan ko yung pangalan eh, nawawala sa dila ako, yung writer ng One Piece is uh, merong talagang research pagdating sa socio-political na nangyayari sa, sa buong mundo. Pero kung paano sa One Piece ay merong tinatawag na silent tears, actually, ah, ah, madalas itong marinig sa akin ni Eric at saka ni, ni Frank din minsan, naniniwala ako na merong silent years na merong tinatawag na destruction ng pre-flood intel. Kaya, and actually, kung alam ninyo yung tinatawag na isang source na bago pa lang mabuhay si Moises, meron ng source na ganun. Alam nyo ba yung Epic of Gilgamesh na tinatawag, na na-preserve through tablets? Alam ko yan kasi naging thesis ko yan o term paper ko yan sa college. Okay, napaka-paborito ko yan. Pero bago pa lang mabuhay si, ano, si Moises, meron ng information about sa Epic of Gilgamesh na kung saan meron dong baha actually na data And then, uh, <laughs> hindi ko ma-explain, ang daming bagay na hindi ko ma-explain. Pero doon, isa sa punto doon ng mga gods and goddesses ng Epic of Gal Galgamesh. Kaya dumating yung baha ay dahilan sa evil imagination ng puso ng tao na merong mga nalalamang bagay na yung tao na yung tinatawag na parang philosopher's stone pa eh, sa panahon ng mga alchemists na tinatawag uh, transmutation, may mga magic or something na kinakailangan ng i-destroy yung ganong intel o yung ganong data para hindi na lumaganap yung matinding kasamaan sa mundo. And that's why nagpadala yung Diyos ng baha to destroy those magical or something na kakaibang mga knowledge na. Ah, tawag, ang tawag na lang sa translation sa Gilgamesh ay dark secret Di ba ang magic din kung tutuusin is a dark secret o kumbaga sa sa mundo pa ng, ng, ng Naruto is forbidden jutsu. May mga ganon. Hidden knowledge or Gnosticism na tinatawag uh, isang secret knowledge na yung tanging makakaalam lang ay yung mga tinatawag na Buddha o yung mga enlightened one. Gnostic. Ganon. And so, ang daming bagay. Panahon ni Apostle Paul, ni, ni, ni Apostle John, kinakalaban pa rin nila yung Gnosticism na may kinalaman sa secret knowledge. At si Paul minsan, binabati sa kanyang term na mysterion o mystery na tinatawag. Kami mga dispensationalists, lalo na ako na tapos sa isang dispensational school, napakahalaga sa amin ang tinatawag na dispensation of mystery tayo ngayon ay tinatawag na, na, na, na sa tinatawag na panahon ng dispensation of mystery or actually revealed mystery na hindi alam ng mga anghel sa langit at maging ng mga propeta sa lupa na na-revealed lang daw sa panahon ni Apostle Paul. Hidden lang yun doon sa isipan ng Diyos. So ang daming bagay actually na hindi ko masasabi sa inyo at ngayon pa lang sa pagsasabi ko ng mga ganitong details napupukaw na yung inyong appetite, di ba? And praise the Lord kung ganyan. So tita ninyo, ganyan ang Bible. Hindi siya, sorry to say this, ano, hindi talaga pang bobo yung Bible eh. Kaya naniniwala ako na yung Bible talaga, ang, ay, ang tindi. Ah, uh, okay no? Hindi, hindi sa tinataas ko yung yung ating parang uh, parang uh, tawag natin ministry no let's say position or profession no pero supposed to be ang pastor yung siyang dapat na ano eh pinakamatalino eh sa lahat ng profession bakit? Kasi dahil sa Bible. Kasi kapag pag-aaralan mo yung Bible sa research na pamamaraan, ang daming data na madadaig mo sino mang attorney o mm, doktor sa medisina o sino mang philosopher. Oh, grabe. Grabe, sa totoo lang. Kaya tamang sabihin na yung mga Puritans, ang tinatawag, ang tawag sa kanila nung unang panahon, sa kanilang panahon, 16th or 17th century, 18th century, the excellence of the world. Yan yung bansag sa kanila. The excellence of the world. Excellent ha? Bakit di ako narinig? Excellent. The excellence of the world. Sila yung mga excellent. At yun yung ah, mababago tuloy ako ng topic ngayon. So, hindi ko pa napapaliwanag yung view ko, pambira. Pero ito no, that's why, that's why sa panahon natin ngayon, isa sa pag-discern, no? Uh, kapag kayo may mga kaibigan sa ibang church, isa sa pag-discern kung ang pastor talaga nag-aaral is kung alam niya, kilala niya yung mga komentarista I mean, yung kanina mga binanggit kong komentarista, mga basic commentaries, eh, mga, mga, mga commentators yun, na, na, na sa, meron kasing gap eh sa panahon ngayon. Noong nag-aaral pa ako sa Bible School, yung mga binanggit kong komentarista kanina, mga precious yun na matatagpuan mo lang yun sa library ng Bible School. Pero pambihira sa panahong ito by God's grace, yung mga komentaristang yun, hindi mo na kinakailangan ng printed na books eh. Meron ng ano eh, ah, software and then merong app na sa, sa, sa cellphone. And so kung yung isang pastor na meron ng provision provision ng Diyos na mga ganyan mga materyales at hindi pa kilala yung mga komentaristang yan para mag-aral siya. Oh, grabe, kawawa yung pastor na yan sa harapan ng Diyos. Kawawa. Kaya yun pa lang, hindi, eh, hindi na natin kinakailangan minsan pa ng parang mga matitinding ebidensya kung yung isang pastor ba eh, uh, tinatawag na rightly dividing the word of truth o kaya nagiging mabuting work man ng Panginoon. Eh. Isa sa ebidensya kung yung pastor talaga nag-aaral, na ginagampanan niya yung kanyang trabaho. Ano ba trabaho ng pastor? Mag-aral not, not, not totally visitation eh, o namang ano, ang trabaho ng pastor magbabad sa Biblia at saka sa presensya ng Diyos. Minister, uh, ministry of the word and prayer. At hindi managerial actually yung task ng pastor. Hindi yun, secondary yun. O pwede ko pang banggitin na tertiary. Ang primary task ng pastor is ministry of the word and prayer. At na, alam niyo to, kung bakit ko to sinasabi to, alam kong alam niyo na to no, mga uh, guys no. Pero gusto ko lang sabihin sa pagkakataong ito, just a matter of records para para sa next generation na makikinig o sino mang pwedeng makinig ng ng recording na ito. Alam natin dito sa fellowship na ito na pinapahalagahan ko no sa sa focus ng pastor. Ako na pastor ninyo no. Uh, since tinatawag niyo ako, pin, pin, pinaniniwalaan niyo akong pastor, kinikilala niyo akong pastor, I know, alam niyo na yung pinaka primary role ko ay hindi hindi i-manage kayo, mga ganyan, kundi para sa akin, magbabad sa study and prayer. Di ba? Yung mga visitation na yan, ang dami. Kaya nga ang dami kinakailangang workers dito sa ating fellowship, nagpe-pray tayo. Kasi nag, nagpe tayo ng mga deacons o mga elders at hindi lang ako yung magpe-preach dito o yung magtuturo. Diba? So, ayan. So, alam ninyo yung, ganun eh, ganun. Basta alam ninyo yung point ko. Kaya ngayon, nagsiseryoso tayo kasi ang daming dapat gawin sa scripture at hindi tayo naniniwala na may isa lang, kumbaga, na teacher o pastor, kumbaga, sa, sa, sa, sa church. Bagamat meron tinatawag na chairperson, pastor na tinatawag, just a matter of order sa church. Pero pagdating sa teaching of the word, depende sa mga specialties. Gaya ko, hindi ko naman specialties ang church history na gaya ng pinapagawa ko kay Frank. O kaya hindi ko rin, ah, bagamat gusto ko yon yung biblical theology, pero wala akong time. Okay? Kaya si Eric yung pinapafocus ko. Biblical theology. Ganyan. And so, and by God's grace, since nandito si Pastor Roman, oh, nawa ibigay ng Panginoon sa atin si Pastor Roman. Kinakailangan natin na magpo-focus sa mga sa mga pastoral care or something o ano man. Anong gift ni Pastor Roman ganyan? At marami pa, nagpe-pray pa tayo ng maraming tao o gifted uh, person, biyaya ng Panginoon sa atin na ibibigay sa fellowship na ito. Okay? So you see, nakikita ninyo, pagdating sa study ng Word of God, grabe talaga. Grabe. Grabe. Kita yung Panginoon, oh, ang dami ko hindi may explain kasi kulang ang time. At tumalakad yung time ko dito ngayon sa akin sa orasan ng aking laptop 1108. So, paano na yan? Okay. So, ganito na lang. Magpa-parto tayo, no? Magpa-parto tayo sa ganitong overview para ma-explain ko yung iba. Pero simulan ko na. Okay? Now, pagdating dito sa line ng... Matatapos ako, guys, ng 1108 sa akin dito 11.20. Okay lang, no? Pagbigyan niyo lang ako para ma-explain ko lang to. Okay? Pasensya na ha. Okay, so hindi ko gag ang gagawin ko ngayon ay Socratic style ng ng ng pagtuturo. In other words, uh, mahilig si Socrates kasi uh, yan uh, you know, yan yung aking focus more on, sa philosophy. Mahilig si Socrates na palakasin yung weakest link. Yun. Uh, ah, Socratic style is empowering the weakest link. So, yun, mahilig ako sa ganun eh. Socratic style. So, may line of argument sa pag-explain ng identity na may kinalaman sa angelic view na interpretation sa, dito sa Genesis chapter 6 verse 2 is yung mga sumusunod na ganito. I believe hindi kayo makakatulo, maano dito no. Uh, uh, basta ito, simulan ko na, simulan ko na. First of all, the thematic and historical unity of Genesis chapter 1 verse 6 or actually chapter 1 to 11. Ito muna yung puntong tatalakayin ko ngayon at yung natitirang puntos, uh, God willing, next Sunday na natin. Okay? Kasi mahaba-haba rin to eh. Okay, ganito yung ibig sabihin dyan. Dapat i-interpret ang passage ng Genesis chapter 1 to 4, uh, ah, Genesis chapter 6 verse 1 to 4, at saka isama mo nilang verse 5 to 8, di lamang sa inilatag na background emphasis sa chapter 4 and 5, okay? Hindi ko na-explain yon I hope na, na nagigets nyo yung point ko, na kung saan si Cain at ang kanyang binhi at ang, at ang sampung generation ng banal na binhi na makikita natin sa chapter chapter 5. Kundi dapat itong ibalik sa scenario ng chapter 3. Okay? So para ma-explain ng maayos yung kung sino yung ident, ang punto ko dito, para ma-explain ng maayos, hindi mahiwagaan at mahirapan na explain yung identity ng sons of God na bilang angel. Okay, no? uh, dito sa Genesis chapter 6 verse 2, kinakailangan bumalik tayo sa scenario ng Genesis chapter 3 saan merong inkwentro yung una nating magulang sa tinatawag kong nakash o sa Hebrew nakash the shining one. I believe, and explain ko na sa inyo yan, nung pag-aaral natin sa Genesis chapter 3, yung nakash na yan, shining one. Okay, no? Pero siguro sa matter of, parang ganito, hindi, hindi kasi mahihirapang isipin uh, sa pagbabasa ng Genesis dito sa, sa Sons of God na ito hindi mahihirapang isipin na angels o fallen angels yung tinutukoy sa chapter 6 verse 2 na sons of God kung hindi mawawala sa historical scenario yung history ng temptation sa Genesis chapter 6 na kung saan kung paano si Satanas ay mayroong kakayahan na magmanifest no kina Adan at Eva, magpakita kina Adan at Eva, Of course, hindi rin mahirap isipin na magpakita or magmanifest sa sinari ng chapter 6 yung mga fallen angels sa mga tao noong panahong yun. And actually, and actually, uh, record lang, biblical record lang, As a matter of biblical record lang, na sa chapter 6, ipinapakitang merong angelic visitation or manifestation. Pero actually, uh, tahimik kasi ang scripture at hindi kasi yun yung siyang tinatawag na emphasis ni Moses. Eh. Pero sa time ng chapter 4 and chapter 5, merong angelic visitation or angelic manifestation or demonic manifestation. Silent lang ang scripture. Okay? Pero as a matter of theological deduction at saka historical deduction, gamit yung mga mythologies at iba pang mga tinatawag na sa panahong ito na legends, merong possible na manifestation ng demonyo o ng mga anghel sa Genesis chapter 4 verse uh, and, and chapter 5 kung paanong sa chapter 3 merong satanic or serpent manifestation Okay? Uh, di, hindi ko papahabain yung ganyang punto kasi tatagal ako. Pero si, Sat, si, si Satanas no, doon sa chapter 3 na ang tawag pa, ang ginamit na term ni Moises ay ahas. Now, just take note of this. Alam na ni Moises yung term na Satanas. Okay? As a Hebrew term for Satan na dating Lucifer. Okay, no? Nung siya ay okay pa, tinatawag siyang Lucifer o Son of the Morning na tinatawag the bright and shining star, ganon, Lucifer. Pero nung siya ay naging uh, bumagsak na tinawag ng uh, tagapaglaban sa Diyos. That's why Satan, opponent of God. Pero dito nakapagtataka na sa record ni Moses ng, ng chapter 3 ng Genesis, hindi niya tinawag si Satanas na Satanas. Ang ginamit niya ay ahas And so, eto na. Kung tama, kasi nga nung, nung, nung, nung pinag-aralan natin itong chapter 3 ng Genesis, may dalawang uh, view dito eh. Una, uh, yung Nakash view ni Adam Clark at saka ikalawa yung possession view ni John Calvin. Ang ibig sabihin ganito, ang ibig sabihin ganito as a matter of view, review, yung kung yung nakash na view, yung nagpakita doon kina Adan at Eva, yung tumukso kay Eva na ahas ay hindi literal na ahas kasi sa Hebrew, yung ginamit doon na word na ahas ay hindi ahas talaga, I mean as an animal kundi ang ginamit na term ni ni ni, ni, ni Moises sa, sa Hebrew ay nakash na kung literal mong isasalin sa Tagalog kumikislap So kung ita-translate ko nga, kung matandaan niyo yung, eh, yung, yung interpretation ko doon, kung ita-translate ko yung, yung Genesis chapter 3 na yung pagkakasabi, ang ahas nga ay lalong tuso. Ang dapat na translation sa Tagalog, ang kumikislap nga ay lalong tuso kaysa alinmang mga hayop sa parang na nilikha ni Yahweh. At yung word ng mga hayop sa parang dito could be allegorical na, it, na, na, na, na sense. Ganon. That is, kung tama yung interpretation ni Adam Clark na yung, na yung nakash doon ay shining one. In other words, yung nagpakita doon kay, kay, kay, kay, kay, ah, kay Eva at Adan nung sila'y tinutukso ay hindi literal na hayop na ahas kundi shining one. In other words, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa kataga ni Apostol Pablo, angel of light na si Satan merong tinatawag na metamorphosis ability na ano, na kaya niyang i-transform ang kanyang sarili in an, as an angel of light. And by origin, siya ay angel of light. At sa panahong ito, wag nating, ano, no uh, ah, ah, footnote na naman to, pambihira, wag nating iisipin na nawala yung luningning ni Satanas na parang siya ay kulay, kulay black na o kaya red na mayroong buntot pagi or ano, na parang yung sa San Miguel o yung sa Jin na, na pag nakita niyo, di ba, yung, yung Jin Miguel, yung Ginebra San Miguel na ano, na dun sa baba, yun yung si Satanas na kulay red o kaya black. Hindi ganun ang itsura niya. Hanggang ngayon, of course, eh, di ko alam kung merong iba, iba view dito, no? Hanggang ngayon, kung ano yung kanyang itsura sa langit, ganun pa rin ngayon. Ngay magkagayon man, nagbago yung kanyang inclination o desire. Okay? Now, ibang ano yan, ibang ano yan. So, wag nating isipin na si Satanas may sungay, may, may bun, parang buntot pagi. Okay, hindi, hindi ganon. Yan ay medieval na painting or description sa kanya. Middle Ages na description sa kanya as a way ng pang, uh, pang-aasar kay Satanas. Okay, yun ang history niyan eh. Kaya nagkaroon ng ganyang anyo si Satanas na parang black, pangit ang muka. It's a way ng pang-asar ng mga theologians sa Middle Ages na itong jablong ito pangit talaga. Pero by reality, hindi. Hindi siya ganon. So yung nagpakita kay Adan at saka kay Eva o kay Eva at Adan doon sa Garden of Eden ay shining one. At alam nga ninyo no, na yun yung view ko. Na naniniwala ako sa nakas view kaysa sa point of view ni John Calvin na, nang dati merong serpent na tinatawag na meron pa daw sigurong yun ay hindi pa talaga gumagapang-gapang kundi meron pang paa siguro may kakaiba pang anyo yung yung serpent no no um, uh, inexplain ko yun na nakaraan pero ang ginawa daw ni Satanas kumbaga demon possess niya sinapian niya yung ahas na yon at yung ahas na yon nakipag-usap kay Eva at Adan at yun nga no part ng mystery eh, hindi nagulat si Eva na meron nagsasalitang hayop kung sakaling hayop yun That's a juicy ano rin, ano, na, na bagay. Na pwede ko rin makawakan yun eh. That's why nagkaroon ako ng integration sa pagitan ng view ni Calvin at saka ni, ni Adam Clark. Okay, pero hindi ko na ma-explain yun. Pero ang punto is, kung kung papanigan ko si Calvin no which is popular view no kung papanigan ko si Calvin na merong way na yung angel ay magpossess ng isang body para makipag-usap sa isang tao na physical. Okay? Eh how much more doon sa Genesis chapter 6? Okay, that's why sa view ni John MacArthur, which is hindi ko view ha, pero view ng kanyang uh, explanation kung paano nakipag-sex o nakipag nagkaroon ng sexual intercourse yung mga fallen angels sa sa mga babae sa ano sa, sa lupa is ay, ay, ayon kay MacArthur kung paano meron tinatawag na demon possession sa panahong din yun nagkaroon ng demon possession pero ang pagkakaiba lang nga ng demon possession nung panahong yun willing yung mga humans yung mga tao particularly particularly yung mga anak ni Cain, na magpasapi sa kanila, na iniinvoke o sinasam nila yung masamang spirito upang sa pamagitan ng katawang yon, okay, napapasukan ng masamang spirito o ng fallen angels, makipagtalik yung mga anghel sa mga magagandang babae sa lupa nung panahong yun, na kung saan sa pamagitan ng pagkanilang pagtatalik, nabuo yung mga tinatawag na Nephilim o mga higante noong panahong yun. Okay? So, explanation yan ni John MacArthur, pero hindi yan explanation ko. Okay? Okay, tuloy pa ako. Opo, pambihira, dalawang minuto na lang. Okay, now, Thus, sa Genesis chapter 6 verse 2, last na ito no, last na ito na punto. Thus, sa Genesis chapter 6 verse 2, yung question na ang mga anghel ay walang kakayahan na makipagtalik sapagkat wala silang tinatawag na corporeal body sa theology. Next Sunday, pag-aaralan natin yan, okay? Corporeal na yan. Ay pwedeng sagutin sa pamagitan ng punto or possibility nga, yun nga, sabi ni John MacArthur na demon possession gamit yung mga willing participants participants. At yung willing participants na yan, hindi yan mahirap isipin. Kasi by research, sa pagan religion, kaya eh, eto nga lang, no, sa mundo natin ngayon, sa panahon natin ngayon, meron tayong tinatawag na uh, sa, sa, sa, sa idea ng Naruto, summoning jutsu. Noong unang panahon, meron ng ganyan summoning. Kaya meron tayong tinatawag na word sa English na invocation, ini-invoke. Tinatawag mo yung espiritong yon. And, and actually, yun nga eh, yun yung isa sa hindi ko na-explain na, na detail sa inyo dito sa uh, Genesis chapter 4 verse 26 to kung saan yung, yung, yung, yung lahi ni Seth ay tumawag na sa Panginoon. Yung, you actually, yung kanilang pagtawag sa Panginoon is a matter of invocation o summoning. Paano yun nila ginagawa? Et, e, eto, na, nawawala ako sa ano dito eh. Pero, pero ganito, nung panahon kasi na yun, may, etong mga sa Setite view lalo na no, naniniwala sila na etong si, etong mga lahi ni, ni Seth nakatira sa isang bundok na kung saan tinatawag na Hebron. Hebron ano, na siguro yun din daw yung bundok bundok Sinai na kung saan pinag Basta, bundok sinin na pinagpakitaan ng Diyos sa bansang Israel. At yun din daw yata yung bundok na kung saan nag-alay si, si, si, si Abraham kay, kay Isaac. At yun din daw yung bundok na kung saan ay uh, namatay ang Panginoong Heso Kristo. Mga ganon. So, daming data, no? Daming mga juicy na mga theological uh, speculations, <laughs> kumbaga, or opinions. Pero yun, uh, sa view ng setite view, ganito yan. Meron daw mount, uh, bundok noon na kung saan tinitirhan ng mga banal na binhi. Pero yung lahi ni Cain nakatira sa baba ng bundok na yon. And remember, pre-flood ito. So yung, yung, yung geological structure ng mundo noong panahong yon ay ibang-iba pa. Napag-aralan na rin natin yan, okay no? So iba pa. So iba pa. So nung time na yon, panahon pa before the flood, merong bundok na tinitirhan yung mga banal na binhi na kung saan doon sila nagkakatipon. Pero itong lahi ni Cain kaya sila gumawa ng syudad at sila yung pioneer ng city actually. Theology of city napakaganda. Yon, nasa baba sila. Ngayon, eto daw mga uh, mamamayan ni Seth dito sa bundok na ito, may, may time daw na napababa sila sa lupa And then nakita na magaganda yung anak na babae ni Cain. And so nagkaroon ng tinatawag na intermarriage, kumbaga sa pagitan ng Christian and then non-Christian. Pero dito sa bundok na ito, dito daw nagpapakita si Yahweh. So kapag sinasamo nila yung pangalan ng Diyos, Yahweh, the, the, the, the Lord, bumababa si Yahweh. Okay? At yun yung dahilan, mayroong nag interpret na yung si, na, na, na, na, nung pinalayas ni na, ng Panginoong Diyos si Cain from the presence of the Lord, from uh, from the face of the Lord dito sa Genesis chapter 4 na pinag-aralan natin, ang tinutukoy ni Cain doon is yung i-excommunicate siya mula sa bundok na yun. Doon sa Mount Hebron na yun na tinatawag. Doon sa holy place na yun na kung saan sinasamon si Yahweh. And so, just to make the story short, nung bumaba na si Cain at nagpalaganap siya na ng lahi, etong lahi niya nagsasamo na rin. Pero hindi si Yahweh yung sinasamon. Kaya yung origin ng tinatawag na pagan religion ay kay Cain. That's why sa interpretation ng royal view na tinatawag, uh, may mga theologians na ini-interpret yung gods and goddesses ng Egypt, no? Na may kinalaman doon sa lahi ni Cain. Ganyan. And so yung lahi ni Cain nagsasamon din ng supernatural being pero hindi being ni Yahweh. Hindi si Yahweh, kundi ang sinasamon ay ibang beings. At yun nga, evil spirits. Kita niyo yan? So yan yung Oh, hindi ko na matatapos. So, yung mga sinasama na evil spirits na yon, may mga willing participants na handang magpasapi. And actually, kung pag-aaralan ninyo ang Satanism, iyon o, oh, no, paborito ko yung topic ng demonology, no? Isa yan sa gustong-gusto. Actually, paborito ko. Sa lahat siguro na pwede kong tanggalin na na, na, na, na expertise, yan ang hindi ko pwedeng tanggalin. Demonologist ang inyong kapatid. So, <laughs> ganyan, no? Pero hindi ako demonyo. Meron tinatawag na Master of Divinity. Kung merong course o degree na Master of Demons, siguro siguro uh, uh, kukunin ko yung course na yon para MD rin ako kunyari. Hindi Master of Divinity, kundi Master of Demons. Okay. So, ganun. Sinasama nila yung bad spirit na yon o yung demons na yon and then sinasapian sila para yung mga uh, yung mga o mga demonyong yon ay magkaroon ng sexual intercourse sa mga magagandang babae nung time na yon. Okay? Marami pa akong sasabihin pero tatapusin ko na ngayon. I hope na na uh, tawag dito, na-wet ko yung intellectual and spiritual appetite ninyo. That's why, wag na wag ninyong mamaliitin sa buhay ninyo ang theology at ang Bible kasi yung pag-aaral na ginagawa natin sa Bible, higit pa yan sa totoo lang sa doktor, sino mang Poncio Pilato o abogado o presidente o politiko o pilosopo. Okay? Yan ang daily bread ni Yahweh sa atin. Kakaiba ang kanyang salita salita. Kung paano niyang create ang universe sa pamamagitan ng kanyang salita o pambihira sa buhay natin, ang salita ni Yahweh ay napakatindi. Ang kanyang daily bread ay higit pa sa ano pa mang bread, kumbaga, ng buhay na ito. Okay? Napakaraming information, sustansya, kumbaga, sa bread ni Yahweh. Kita? Ah, okay. Pero yun nga, hindi naman sa pagmamayabang. Minsan depende yan sa pastor eh. Pambihira. No? <laughs> Kaya pag-pray natin yung mga pastor ng ano natin, lalo dito sa Dasmariñas Cavite, oh nawa mapukaw sila sa yaman ng theology at ng Bible. And by the grace of God, thankful ako sapagat iminulat ako ng Panginoon sa katotohanan ng kanyang salita at binigyan niya ako ng mga kaibigan sa ministry na gaya ninyo na uhaw rin salita ng Diyos. Oh, praise the Lord, praise the Lord. Okay, let's pray. Panginoon, pambihira, ang dami pang dapat pag-aralan dito sa Genesis chapter 6. Pero Lord, I think dapat po namin ituloy yung overview next Sunday. And so Lord, uh, patuloy niyo pong bigyan kami ng interest sa pag-aaral ng ganito pong theological na paksa na um, marami sa body of Christ na mayroong mga disagreement pero healthy disagreement Lord na pwedeng mag-cause sa amin na mauhaw pa sa inyong salita at makita na ang iyong salita napakaraming mystery o mga bagay na dapat pa naming tuklasin pag-aralan upang masigit namin ito talaga makitang oh grabe talaga pambihira and so Lord patuloy niyo po kaming gabayan sa aming pag-study at nawa Panginoon maging fair and square ako sa pagpe-present ng ng aking view uh, na, na of course alam niyo Lord laban sa ibang view pero Lord this is my conviction na uh, I think nilid mo ako And so Lord, tulungan niyo lang po ako na maging fair and square, na maging considerate and compassionate sa ibang mga buren na, na laban po sa akin. Pero Lord, nawa po ay may pakita ko sa mga kapatid na ito, kaibigang ito, na itong angelic view na ito is nakikita kong strong view strong view. And so Lord, thank you sa sa ganitong time namin. Napakarami pang dapat sabihin pero thank you Lord <laughs> na pambihira meron kami ganitong time na pwedeng pag-aralan ng iyong salita. Maraming mga tao sa mundo Lord ignorante sa ganitong bagay. Pero Lord, thank you na pwede mong mapukaw yung aming mind at puso sa ganitong knowledge sa ganitong paksa, Panginoon. So thank you, Lord. Purihin ang iyong banal na pangalan at pagpalain mo mga kapatid kong ito sa kanilang buhay. Sa ngalan ni Jesus, Amen and Amen. Okay guys, um, pasensya na sa time pero pagpalain kayong lahat. Okay ha? Oh, next Sunday ulit ha? Okay. Okay. I hope na talagang nawet ang inyong ano, appetite. Okay. O sige. So, log off na ako ha? Okay. God bless sa inyong lahat. God bless sa inyong lahat.